Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. My heart gets really big whenever I have an opportunity to speak about this work. Mi corazón crece mucho cuando tengo la oportunidad de poder hablar de este trabajo. So I'll talk a little bit about this work, and then uh, we'll have and then um, we'll do a, small meditation. Así que hablaremos un poco de este trabajo. Mm, seguramente habrá preguntas eh, y, posteriormente haremos una pequeña meditación. ¿Os parece bien? Luego, primero vamos a hablar de, de qué significa el nombre. Amadeus was named by Alberto Aguas. El nombre Amadeus fue asignado por Alberto Aguas. he would lecture and say, This is Latin. Y mientras lo predicaba decía, esto es latín, viene del latín. Ama is to love. Ama es amar. And Deus is God. Y Deus es Dios. So with Amadeus, what happens is that when, when you work with this information, you are tapping into a stream of consciousness. Con lo cual, cuando trabajamos con el sistema Amadeus, estamos tocando, estamos entrando en contacto con una corriente de conciencia And that stream of consciousness is related to a particular thought. Y esa corriente está muy eh, relacionada a un, a un tipo de pensamiento concreto, un pensamiento concreto. And that thought is love. Y ese pensamiento es el amor. So, when you're initiated into this system, Luego, cuando uno es iniciado en este sistema, you will find any time you think of this or say amo Deus, encontrarás que en cualquier momento que pienses o menciones la palabra Amadeus, notarás que entras de súbito en esa, en esa conciencia, en, esa, corriente de conciencia. Sí, sí. Y eso está ahí listo para que podáis utilizarlo. Before I talk more about the system, let me Alberto, who I learned from, and then from the Guarani. Antes, antes, de hablaros de la metodología o el sistema en sí, dejarme hablaros un poco de Alberto, que es quien me enseñó, y los guaraníes. <clears throat> So Alberto Aguas was Brazilian, and he was born gifted to heal. Eh, Alberto Aguas era un señor brasileño y que nació con el don de curar. five years old, he began healing people. Con cinco años ya empezó a sanar a gente. Yeah. This came to him after he was very sick in the hospital, um, and while he was um, delirious, you know this word, or uh, sort of unconscious, the information came that he could heal. And when he left that hospital, that's when he, he started to do healing. Y esa gracia le vino después de una enfermedad muy grave, de pequeño, que mientras deliraba y esto le vino el don de poder sanar a otros, pequeño. So the first thing that we think about when we when we think about Alberto after I give you more information is that from a very young life he began his healing career in listening to people's suffering. Entonces, lo, que debemos quedarnos de esto es que Alberto desde muy pequeño empezó a, sanar a gente y empezó a escuchar el sufrimiento de los demás a una edad muy temprana. There was a point in his life that he um, was traveling around the world, giving a lecture and hubo un momento en el que viajaba muchísimo por el mundo dando talleres y, y sanando a gente. And then he felt uh, the Portuguese word is saudade. <coughs> saudade. Saudade. he longed to go home to Brazil and see his family. Claro, y llegó un momento en el que pues, sintió una nostalgia o algo así y quiso volver a ver a su gente a Brasil. And really what happened was this is the last chapter of his life, the last 10 years of his life. Y realmente esto fue el último capítulo, los últimos 10 años de su vida. Because he went home and once he was in Brazil, he immediately became involved with helping the Guarani. Porque nada más pisar Brasil, eh, se involucró en ayudar a los guaraníes. The Guarani at the time um, many were dying, um, the outside people wanted their land, all of these things were happening. En esos tiempos los guaraníes estaban <laughs> sufriendo eh, mucho por los intereses en su terreno, eh, morían muchos, tenían muchas presiones. And Alberto was put in jail three times. De hecho, Alberto le encar fue encarcelado tres veces. And he was tortured. Fue torturado. And um, all the information that he received from the Guarani, the government took. Y toda la información que le habían entregado los guaraníes, los, lo, el gobierno se los quitó. You know, his notes, sus notas, the collection of herbs. las colecciones de hierbas y medicina. But what they could not take away was the fact that he was initiated into their sacred wisdom. Lo que no pudieron quitarle fue el hecho de que fue iniciado en su sabiduría sagrada. So, really, what happened was now. Let me, and then we'll, talk now. Get in more about the Guaraní. Okay, so the Guarani was expecting Alberto to come. It was in their oral tradition. Eh, los guaraníes resulta que estaban esperando, Alberto, estaba en su, en su historia oral, ¿no? Lo esperaban como una especie de... Alberto finally recognized what this connection was, y cuando Alberto por fin reconoció la conexión eh, de qué se trataba, eso es cuando realmente ellos empezaron a, a compartir su, su, sabiduría sagrada con él, cuando él se dio cuenta de, esa conexión. There are many people that uh, that the Guarani through the centuries have shared some information, but not the real deep truth. Los guaraníes han compartido en, varios, en muchos momentos con distinta gente algo de su verdad, pero no realmente la más profunda. Y en su caso, pues eh, empezaron a sacar piedras que han estado enterradas más de 2000 años. And they gave Alberto and they initiated him into the system and told him, him here his heart said, Tap, sorry, tapped tap, him? Oh, they tapped him. Tapped him on the heart and said, go and share this with the world. Share the love with the world. Entonces le hicieron entrega de estas piedras y con un toque en el corazón le pidieron que se fuera y que lo compartiera con el mundo. So, have you seen a movie, the movie called The Mission? ¿Habéis visto una, la misión, la película? Sí. sí, sí. These are the people. Esas son la gente, esos son los guaraníes. They were making this movie when Alberto uh, um, <clears throat> many people were trying to do things to bring attention to the Guarani situation. Mucha gente de Occidente estaba intentando hacer cosas para que para llamar la atención hacia el sufrimiento de los guaraníes y cuando estaban filmando la misión. So Alberto was there, the, the filming was there, the story. To... Coincidió con la presencia de Alberto eh, con los guaraníes, la filmación eh, de, esa película. este, sería, un poquito pues, el trasfondo, la historia del sistema, un poquito. Uh, Esto fue en el 89, 1989. That I was initiated into system Alberto que fue iniciada con Alberto en este sistema. Y estuve trabajando tres años muy intensamente con él. Yo he tenido padres eh, muy enamorados de entre ellos. Y quise siempre saber qué es el amor. Both parents were from different religions. Ambos eran de religiones distintas. And against the different families, they still came together in love. E incluso con la resistencia de las familias, ellos se unieron en amor. So in my family, I felt the power of the love. Así que en mi familia desde chica sentí el poder del amor. But as I looked out in the world, I wanted to understand more. What is this? What is this all about? pues según crecía y veía el mundo, quería entender más sobre el amor y de, qué trata. When I tapped Amadeus, I knew that I was at the beginning of learning Y cuando, cuando di con Amadeus, mm, me di cuenta, reconocí que era realmente cuando empezaba a aprender lo que es el verdadero amor. And um, beautiful, beautiful journey ever since I was initiated. Y ha sido un viaje precioso desde que me fui, desde que fui iniciada hasta la fecha. Ha sido un viaje precioso, muy bonito. Yeah, so um, when I was working with Alberto, I was not um, thinking that I was going to be teaching. Cuando trabajé con Alberto, cuando me enseñaba Alberto, no tenía mis planes enseñar. I knew that, first off, he was against anyone else teaching. Uh, para empezar, él sabía que él estaba en contra de que cualquier otra persona uh, impartiera sus enseñanzas. But he was also very sick. Pero también estaba muy enfermo. This came from the times being in jail and being tortured. Que había, eh, había sido consecuencia de las torturas y del encarcelamiento. Okay. And many times uh, he would use me in the class for the energy. Muchas veces me utilizaba en clase por, por la energía, porque él estaba And he, and he also used me to um, demonstrate um, the different symbols that are in Amadeus. Y me utilizaba también para demostrar los distintos símbolos que hay, la simbología de Amadeus. This and many other personal things that happened Y entre esas experiencias y cosas posteriores que me han ocurrido, realmente me fueron preparando para, para poder impartir esta enseñanza. Yo no fui consciente de esto hasta que hasta que murió, pasada, pasada su defunción. Alberto, Así que hemos hablado de Alberto, hemos hablado de los guaraní, un poquito de mí. Así que ahora voy a hablar un poquitín de Amadeus. y a partir de ahí podéis preguntar y así mm, me doy cuenta yo también de qué es lo que queréis saber realmente. Así cambiamos un poco a lo mejor la, la, la clase o la introducción. So there are two levels. Well, right now there's three levels of Amadeus. Actualmente hay tres niveles de Amadeus de enseñanza. The first and second level was created by Alberto. Primer y segundo nivel fueron inventados, o sea, desarrollados por Alberto. So the first level has the initiation. Y el primer nivel tiene la iniciación. Así como se, se os da nueve símbolos sagrados. These symbols um, help us in certain situations um, when doing healing, like for example. <laughs> Estos símbolos eh, nos ayudan eh, en distintas situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando estamos sanando a alguien, estamos en terapia con alguien. cuando alguien está muriendo, por ejemplo. Hay una manera muy específica de trabajar con la energía. And all we need to hacer is image the symbol. Y todo lo que debemos hacer es imaginarnos el símbolo. Y todas las intenciones están ya recogidas en ese símbolo para hacer el trabajo. y lo que nos permite hacer es realmente eh, soltarnos y dejar que la fuente trabaje a través nuestra, seamos un canal. The more That we bring our mental mind into the healing process? Cuando más ponemos la mente en, en, los procesos de curación y de sanación, the more that we limit the potential that can happen. Eh, cuando, cuando, más hacemos eso, más limitamos el potencial que tiene la sanación, el trabajo. Many times you might hear it say, "Let go and let God." Let go and let God. Dice, muchas veces hay un refrán que se dice que es eh, suelta y deja a Dios. Eso es un, en inglés suena me parecido, ¿no? Let go, que es soltar, y let God, deja que Dios trabaje, ¿no? So, as I said, there's nine symbols with the initiation in the first level, the, and then the second level is a continuation of learning more symbols. Y del segundo nivel, pues sería la continuación de, de aprendizaje con más símbolos. Sí. So, for example, in the second level, you, there might, there's one for addiction. Por ejemplo, en el segundo nivel hay un símbolo para las, las adicciones. There's one to if you have a, a, a behavior you don't comprehend. It will take you into the past to see the source of what started this behavior. Hay otro para, para analizar eh, el, la fuente de cierto problema o comportamiento que no comprendes en ti, por ejemplo, te ayuda a conectar con el pasado, ver el origen de, de, ese, de ese, comportamiento. The, the, the most important thing that, that you see happening with all of these symbols is that they're coming from, they're, they're bringing your attention to move from a soul level. soul soul from level. Your soul from your soul, not from the material world, from your soul. S O U L or S O L E. Not from your foot. <laughs> from the soul. Oh, soul. Ah, okay, yeah. So soul, soul of being one. Anima. Alma. Alma. Alma. From the soul level. Yeah. So it brings. Sorry, let me translate this. Yeah? Uh, um, it was like sole proprietor, not soul. Oh, no, no, no, Okay. So, uh, can you repeat, please? Sorry. sure, <laughs> sure, sure, sure. So, uh, let me put it in a different way, so then you'll you'll be able to to see. We're all spiritual seekers. Todos aquí somos eh, gente que busca la espiritualidad. And what we constantly hear is that we want to shift how we perceive the world to a more spiritual vision. y lo que oímos mucho frecuentemente es que la gente desea cambiar su estado de conciencia de manera que tiene una visión espiritual más, más importante. Y esto conceptualmente sí lo entendamos, mentalmente lo entendemos. But how these symbols, they, not how, these symbols bring your attention always from the soul perspective. From the spiritual perspective. Entonces lo bueno de, de, esta simbología es que trae tu atención desde, desde el alma, desde el ánima, desde y no desde la mente, ¿no? Te centra hacia, hacia el desarrollo personal. So you find when you're using it, you're constantly moving from this rather than thinking about entonces, cuando, cuando, practicáis con los símbolos, uno se da cuenta de que realmente eh, sale como del corazón, ¿no? del espíritu. No, no, no, no, hay un desarrollo mental detrás en ese crecimiento. So, um, I have written a book. Um, it's this one. Oops. That has all, we can talk about all the history, but this Amadeus uh, is about Alberto. It is about the Guarani and it is about Amadeus. He escrito este libro y, y, va de Alberto, de los guaraníes y del sistema Amadeus. Todo está ahí dentro. Just recently I wrote a children's book. Y hace poco escribí un libro para niños. Sí. Both are in Spanish. Ambos los hay en inglés. Eh, en español, perdón. Translation. <laughs> <laughs> and um, this one is going to be a series of books. This is book one. Y este va a ser una serie, este es el primero. And it, and it teaches um, uh, the pictures in here, the photos all have the energy field, um, they all have a guide, they have a guide. Yeah. And uh, Anita learns how to, she learns how to work with energy. Y a Anita le enseñamos cómo trabajar con la energía. Todos los dibujos tienen una simbología detrás, están integrados los símbolos. healing. energy. Así que este primer libro es para enseñar a los niños a trabajar con la energía sanadora y la segunda es el respeto desde la energía que va a salir. So, let's hear some questions. Así que por favor, escuchemos a preguntas que tengan. Sí. Eh, a mí eh, me hace poco que tengo conexión, porque yo llevo con la sanación 20 años, pero hace como un año para acá, eh, los animales, sobre todo los perros, eh, como que vienen y se comunican que yo le ayude. Entonces, cuando vi el WhatsApp que me mandó Elena, eh, porque me preocupaba, no sabía cómo actuar con esta energía con ellos. Y últimamente, hace como unas 15 días en el río, iba yo con mi perro y uno se me acercó y me dijo: Ayúdame, por favor, que me quiero One, one only. So okay, so Mercedes says she's a, she's a healer for the last 20 years, uh, and uh, lately, this last year, she's uh, she's had the, her connection has developed, uh, you know, has a, had a, a big uh, leap, and especially with regards to, to dogs. Apparently, dogs are speaking to her, are very close to her, and they're asking her to, to help them, and she's not very sure how to to go about it. Oh, so when she saw the WhatsApp, she felt this connection. ¿no? Eso es lo que quiero decir, que, conecte, que te llamó la atención lo de los guaraníes con respecto, a, al, tema este de los animales. por ese motivo eh, he venido para ver que si era factible para mí hacer esto. Okay. So, and that's why she's here. She would like to know if you can help vale, us. Vale. Okay, vale. Um, first, um, Amadeus has a, in the second level, a symbol for animals. En el segundo nivel de Amadeus hay un símbolo concreto para animales. en tu situación que es más bien peculiar o única, Estás desarrollando una conexión con la energía. this is important because that's your uniqueness. Y eso es muy importante porque es tu individualidad, es lo que te hace única. Y la misma energía te enseñará um, the the best way to to expand with that is meditation. La mejor manera de expandir eso es la meditación. And then working with it, it, it will teach you. Y ella misma te enseñará, la energía te enseñará cómo hacerlo. Okay. Sí, eh, eh bueno, mi perro pequeñito tuvo un problema que la atacó un perro. Y bueno, lo llevan al veterinario en urgencia, estaba, estaba el pulmón, le estaba saliendo. Le hice el 7 de pulmón con la fascia. Estaba mi hijo enfrente porque le iban a pegar a vida o muerte. Del 7 no me acuerdo, ¿eh? del 7 de pulmón, pero bueno, le hiciste fastia. El perro saltó, empezó a respirar bien, a los 10 minutos saltó hasta hoy. Esto era el veterinario, ¿eh? Y el veterinario wow. se quedó. He says that uh, her, uh, she has a Yorkshire. He had an accident. The bigger dog bit him, uh -huh. and they took him to the veterinary. Very sick. He was. He had a punctured uh, lung, and basically they were telling her that he was going to die. Uh mm. -huh. And right there, she was uh, her. in her stage, she, she took him and did the fascia methodology on him, mm-hmm. and he jumped. In 10 minutes, she jumped out, and until today, that's a few months ago. So, one of the most important ingredients that was probably included here. Luego, uno de los ingredientes más importantes que probablemente haya estado en esa situación was the love, the amor. Fue, fue precisamente tu amor, el amor. Uh, love is invincible. El amor es invencible. It doesn't matter what technique you're using. Realmente no importa qué técnica estás utilizando. If you're not moving from here, you're not healing. Si no te estás moviendo desde aquí, no, no estás realmente sanando. There's great power from the heart. Hay un gran poder en el corazón. And I believe that the whole world is ready to work from the heart again. I think there's a big movement. Y yo creo que, que, el mundo está preparado para volver a trabajar con el corazón, que hay un gran movimiento de mucha gente, corrientes, que, que están dispuestas a trabajar desde el corazón. Sí, we've been progressing from the 1960s. Hemos estado evolucionando, progresando desde los 60. There was a movement to do yoga, meditate. Empezó un movimiento por fomentando el yoga, la meditación y estos fueron pasos que nos llevaban hasta hasta entender básicamente que hay que trabajar y mantenerse desde el corazón. Muy buena pregunta, gracias. Pero puedo preguntarte en relación a la misma pregunta. Eh, he visto un símbolo para los animales precisamente que se llama anaranda. Uh, related to the same issue, uh, she she recently saw a symbol called anaranda, that is related to healing animals precisely. Oh. Y además de los animales, sirve ¿Sí? también para las plantas, para los minerales, ¿Sí? para, para limpiar de energía y, de, y, y es genial. It's, and it's Vamos, also yo, good yo, for yo, minerals and plants and so on, and, and she feels it strongly. Yo quiero empezar a trabajar con él. Yeah. She wants to, to work with it. Oh, no, very good. Many things are opening right now. Muchas cosas se están abriendo actualmente. ¿eh? Many times when they want to feel sadness about the indigenous people. Y muchas veces cuando queremos sentir tristeza hacia los indígenas. One of the things we need to remember is that how our understanding of displacement eh, una de las cosas que debemos entender que, que, nuestra propia comprensión de lo que es el desplazamiento o el, o el, hecho de que te saquen de tus tierras es en truth opened the information up for all people to have now, like the Tibetans or the North American Indians. En realidad nos tenemos que hacer conscientes de que de alguna manera lo que implica también es la apertura, ¿no? El compartir esta información con otras culturas, ¿no? Bien sean tibetanos, bien sean indios americanos, bien sean. Sí. sí. La gente está preparada para hacer un cambio. So, whatever you relate to, whatever your vibration, your frequency that you feel comfortable with. Así que todo lo, que os resuene, la vibración, donde os sentáis cómodos, donde estéis a gusto. Eso es lo que tenéis que trabajar. Sí, a ver si he entendido. el método o la técnica es sanar desde la fuente a través de símbolos. and I was there. So she, she's saying, uh, let's, let's see if I got it uh, straight. Uh, so the methodology of Amadeus would be to to connect with the with the source through these symbols. So so what will happen in, in, in the first level? Vale, lo que, lo que ocurre en el primer nivel is we'll have the initiation. That um, connects you. Habrá una iniciación. habría una iniciación. la, la cual te conecta con la energía. Es un ritual con apoderamiento, con empoderamiento. Una cuándo me conecta con qué, perdón. Con la energía, con la fuente, por decirlo de alguna manera. Te crea un, digamos, un vínculo especial, ¿no? De una conexión, ¿no? Con esa metodología. Then you will learn uh, uh, a, very specific um, prayer or spiritual routine, however you want to call this. Luego, luego, luego procede a aprenderse una pequeña eh, estrofa o, o, rezo, ¿no? pequeño rezo. And you say this, and boom, you're connected. Then, then how you want to work with people, you choose a symbol. Y una vez hayas hecho esa iniciación, ya estás conectado con la fuente, cuando quieras trabajar con gente, eliges el símbolo. Um, Estoy haciendo el rezo ahora mismo. Y la energía está aquí presente So, I didn't use a, a symbol. I didn't use a symbol. Déjame <laughs> <laughs> disfrutar un poquito. <laughs> I didn't use a symbol. No utilizaba un símbolo. I simply connected with simplemente, simplemente conecté con la energía. You don't need the symbol. No, no, no necesitas simbología. They just, when you take this, you'll understand more why. They help you in, situations. That's all. La simbología en sí no es necesaria, pero sí ayuda a potenciar en ciertas circunstancias. Eh, yo no entiendo que haya una energía universal, una energía para el Reiki, otra energía para no sé qué. Yo entiendo que la energía es la ah, energía. Entonces, hay gente como ella y como yo, que ya trabajamos un poquito en la sanación, no estamos conectados a la fuente ni a la energía. Esa, es la pregunta, ¿no? Esa es la okay. pregunta. Okay. So she's asking. She says, uh, uh personally, uh, yeah. Sorry. The question would be first with a statement, which is, uh, mm, I believe that uh, that the energy isn't really different. When we speak of Reiki, we speak of different no. Oh. methodologies and no. so on. Are we not speaking of one same source of energy? Okay, okay. That okay. would be the first part of the question. Okay, let's do this one first. Okay. So, let me answer it this way. Déjame contestarte de esta manera. There was a time in Earth history. Hubo un tiempo en la historia de la Tierra. That all the people on Earth long, long time ago, mucho tiempo. hace mucho tiempo hubo un tiempo en la Tierra que, had the desire to help alleviate suffering. la gente tenía un, objetivo común de aliviar el sufrimiento. So, at that time, much, mucho información came in, en and people intuitively learned how to connect. Entonces, eh, con ese deseo global eh, vino mucha energía y intuitivamente la gente conectaba, conectaba con esa energía. Eh, lo único que lo hacía diferente eran las distintas culturas. Oh. Realmente la humanizaron al, estar influida cada una por, su cultura, Pero la fuente es una. Now we can also understand that when we when we can see the Guarani, okay, and and and listen to them, sort of Ahora bien, mm, por ejemplo, cuando vemos a los guaraníes y los escuchamos, por ejemplo, they they speak about a long time ago. It was much easier to be working in this spiritual realm. Ellos hablan de que eh, históricamente era mucho más sencillo, mucho más fácil trabajar. Because uh, what is happening in the world right now, Pero debido a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo en general, they say it's more difficult to keep this communication open and freely open. ellos dicen que dificulta la conexión con la energía, ¿no? Que- que como estaba de abierta y de fluida, no es debido a lo que está pasando. si hablamos, eh, profundizamos mucho más sobre los guaraníes en el segundo nivel. Pero aprenderéis o debéis saber que esta gente está siempre rezando, siempre está rezando. Da igual lo que estén haciendo, están rezando. All of life is a prayer. Para ellos la vida es un rezo constante. To keep this connection is very important to them. Para mantener esta conexión es muy importante para ellos. The rest of the world is trying to shift. Many of us, the seekers, we're trying to, to, to be like this. Y muchos de los acechadores, de los buscadores que, que somos, eh, intentamos ser, como, ser así. So, second part of the question <laughs> is Entonces la segunda parte de la pregunta es ah okay uh, the second part of the question was that uh, if it is so if the energy is one and we are healers and and, and meditators for for for, for, for of the different different grade what what different would we not be connected according to Amadeus? If if I understand what you're asking Dice, si te he entendido bien, tú lo que estás preguntando es... Right now, you are attracted to certain people when you interact with. Si, va a utilizar una metáfora. Tú ahora mismo mm, estás o sea, estás con una gente interactuando, ¿no? You, you'll find tu vida. Attracted with a specific group of people. Estarás atraída a un grupo de gente particular. There's no different with um, with these different techniques. You will be attracted Igualmente ocurre con las técnicas o, las conexiones con la energía. En distintos momentos de la vida o pues, sentirás, te sentirás atraída a una o a otra, ¿no? flowers. Como las flores, ¿no? Flowers are beautiful. Todas las flores son de you are very that you like, you really like the fragrance, you like everything about it. En cada momento, por un momento dado, puedes tener una especial preferencia por una flor, ¿no? So Gracias. We are accessing one source. One source is doing the healing. Desde luego estamos accediendo todos a una misma fuente. Solo una es la que hace la curación, claro. No. Sí, pero la pregunta que yo hacía era si tú ya estás, por ejemplo, el Reiki parece que es muy parecido, ¿no? Entonces, si tú ya estás iniciado en el Reiki, si también tienes que iniciarte, o ya es lo mismo, o tienes que iniciar otra vez eh, contigo, o como... como no, el, te, el, tema es que a ah, qué metodología te sientes atraída, ¿Ah? ¿sabes? En este momento. <laughs> sorry, the So, <laughs> she was explaining her question, so I answered on behalf I of know, you. know, <laughs> you know, yeah. okay. but basically, what she was saying is that uh, mm, she was simplifying her question, which would be um, about Reiki. Yeah, exactly. Since Reiki is there and mm-hmm. Reiki is recognized, and yes. one gets an initiated in Reiki, yes, yes. Uh, in principle, he wouldn't need to be initiated. Yes. No, he wouldn't be needed, need to be initiated yes. in, in. Let me explain. See, see. Um, first of all, I did Reiki. I had four years of Reiki. Oh. Okay, before Amadeus. Vale. Ah, tuvo cuatro años de Reiki, ya justamente que <laughs> usa este ejemplo, ya tuvo cuatro años de Reiki. okay, so I understand. Um, Así que... Uh, for me, when I did Reiki, I didn't really feel anything. But I didn't know any different because I, that was the first thing I did. Realmente mi experiencia con el Reiki al inicio yo no sentía nada, pero también es cierto que es que era lo primero que hacía, eh, fue mis inicios, por decirlo de alguna manera. When I did Amadeus, I was like, what happened? it scared me at first. There was so much. Y personalmente con Amadeus, que vino más tarde, pues mm, la que fue tan fuerte que me quedé un poco asustada incluso. This was something I was very familiar with. So, but anyway, what what, what we answer her question is this. <sighs> Initiation is not about your soul. Eh, para contestarte, iniciarse, la iniciación, el, ritual de iniciación, no tiene que ver con el alma, tu alma. Okay. Your soul is. Tu alma, tu ser es, existe como tal. Tu alma es luz y amor, y es lo que es. So no matter what initiation you have, baptism, Reiki, Amadeus, no matter what, this is a, it, ritual for this material world. Así que independientemente del tipo de ritual de iniciación que has tenido, bien sea bautizo, reiki, amadeus o lo que sea, realmente no es cara al alma. En reiki y amadeus, there is frecuencia específica... a specific frequency. En tanto en Reiki como en Amadeus hay una eh, frecuencia específica en cada caso. So what is happening is that the physical body in this incarnation y lo que ocurre es que feeling or being initiated to that frequency for the first time. It's feeling it for the first time y en lo que consiste iniciarse sería iniciar esta encarnación, este cuerpo en este momento, en esa frecuencia y hacer que tu conciencia lo sienta, lo perciba. Good Muy buena pregunta. <laughs> A mí hace muchos años, en 1993, o 94, uh, ah, una señora me dijo que yo tenía la capacidad de sanar. Back in 93, 94, a woman told her that she had the talent for <coughs> um, healing, a healing talent. Pero no me dijo cómo. But she never told her how. <laughs> this is, an, this is another very, very good question. Esta es otra muy buena pregunta. Many people go to receive a reading and they get this information. Mucha gente le ocurre que van a un vidente o a alguna lectura y reciben este tipo de, de información. But remember, it doesn't matter what technique you're using. Pero recor recordad que, que, da igual la técnica que utilices o lo que aprendes. The healing comes through the way God wants it, not the way we think we want it la sanación viene como Dios quiere que venga, no como nosotros queramos o mentalmente pretendamos desarrollarla. So be open. Así que sed abiertos. Y la fuente te utilizará. En la unicidad o en la, unicidad que tú tienes. Y eso, esa singularidad la tenemos todos. why we need everybody. Y por eso nos necesitamos todos, porque somos todos distintos. En febrero hablé con Miquel y él me lo volvió a decir. Y entonces me recomendó <laughs> al 200% los talleres de Amadeo. <laughs> me dijo eso. ¿Y dónde está? Miguel uh, Mikhail told her to come to the class. <laughs> yeah, Mikhail, uh, he, did, a reading to her two, three months ago, and he recommended Amadeus. Amadeus. Oh, sí, 200%. <laughs> Ah, <laughs> Últimamente, hace como un mes para acá, que cuando estoy haciendo la fascias sanación, eh, oigo, veo eh, entidades de luz y que me dicen que yo no soy la que hago, que no me meta en, en pensar nada. Entonces, hace. Uh, Desde hace un mes, más o menos. Sí, hace un mes. Pero bueno, ha lo he sentido a lo largo, pero hace un mes todavía más. Hasta más intenso, ¿no? Sí, eh, quiero seguir, puedo. Este, cuando recibí el, mensaje, cuando recibí el mensaje eh, pues yo eh, estaba poniendo las manos, como he tenido un proceso... ¿El mensaje de los animales, que decir? No, a una persona en mi consulta. Ah. Entonces tenía dualidad de si yo tenía que hacer esto. Mm. Y oí como una sensación que me dijo... Yo tenía desconfianza conmigo. Me dijo, tú tienes que hacer eso porque tú no lo haces, lo hacemos a través de ti. Mm. Tú lo único que tienes mientras estés más el canal abierto, mejor. Okay, okay, yeah, yeah. Basically, no, no. Spanish can be long, but it's a, uh, it's a short story. in English, it's very good. Uh, uh, she's been using a healing technique called fasciology. It has to do with the fascia for a long for some time now, and uh, the last month or so, she could see it has to do with touching, no, with the hands, and, and she could see light light beings present in the, dentro del cuerpo, dices, como entrando en el cuerpo, ¿no? en el paciente, ¿no? ah, sí. Ah, ah, okay. So she lately this lab from a month or so to nowadays, she can see she can see them as if they were doctors, you know, healing and mm-hmm. and sewing and everything, mm-hmm. and and she was very much tempted, you know, her thought, the duality, you know. Uh, her thought was, okay, now I need to use this other technique within fasciology, no? Mm-hmm. And she received a clear message of uh, reminding her that she's she's just the source, <laughs> she's just a channel, not, not, she has nothing to do there, yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Exactly. Entonces mi pregunta es, Eh, ¿Esto eh, me puede beneficiar más todavía? ¿Para ayudar más? So her question would be, would Amadeus help me mm, potentiate this even further, or what do you think? Uh, I um, uh, first off, I want to go back and, and say, with your initial question, the very in the beginning, we had all the questions. eh, primero quería volver a tu pregunta inicial, no de ahora, de antes. How, How I answered you was the energy will teach you. Y como te contesté fue que la misma energía te enseñará. And you just demonstrated that with the second story. Y con esta segunda historia acabas de demostrarlo precisamente. You're being taught. Te están enseñando. In terms of Amadeus, en, en, con respecto a Amadeus, see, um, this is what calls to you. Does this call to you? Realmente la pregunta que te tienes que hacer es realmente si te llamas, si sientes tú que hay una llamada de, de Amadeo que te pueda ser útil. So, when you attend to this, you, you, there could be something in this, if it's calling to you, that adds to the expansion of your awareness. Es decir, siempre y cuando tú sientas la llamada, puede haber algo que, incremente o que te ayude, pero siempre desde, desde la fuente. Eh, bueno, he sentido que cuando el mensaje me llamó mucho la atención. Después dije que no cuando hablé con Ana. Y no iba a venir. Ah, mensaje de WhatsApp. A las ocho y media me ha llamado un amigo, una Nahuel, que quería venir y me dice, tú vas a ir porque quiero apuntarme. Y dije, esto tengo que ir a ver qué pasa. So ayer pensaste que no ibas a venir. She says that she had um, uh, yesterday. She wasn't thinking of coming. She received the message and she felt uh, she felt attracted. Then then she spoke to Anna and she decided well maybe not. And now this morning, eight thirty in the morning, a friend of hers called her and said you have to go because I want to come on Saturday and you have to go check it for me and so on. <laughs> So que tú te contestas a ti mismo ¿eh?". Yo quería preguntarte, bueno, un poco de cosas. Amadeus eh, ha, hablado de Alberto. ¿Cómo se llama Alberto de apellido? What's, what's Alberto's surname? Aguas. Aguas. Es un brasileño, Alberto Aguas. Alberto, que pudiera ser Alberto Alberto Costas Aguas. Alberto Costas Aguas, brasileño difunto. Y la otra pregunta es, a mí me ocurre un poco igual que a ella, ¿no? me ha llegado, digamos, un método de, sanación, porque también me siento sanadora, nada, y ha sido a través del color. Y cuando estoy haciendo una sanación, o me están haciendo una sanación también, eh, veo las tonalidades de los colores a mi alrededor, más o menos eh, la pregunta sería, eh, si ya estamos en un método, eh, ampliar, coger otro, es beneficioso, está bien mezclarlo. es lo mismo, pero bueno, yo Okay, so she says in the same line, sorry, sorry. <laughs> I know them, they're friends but anyway. So it's basically the same question. She's saying, she's saying in my case, she's also a healer, and in her case, lately her, her connection, she's also a painter, a good painter. <laughs> and uh, so Manuela is thinking, lately what's happening to her is that she, she sees colors when, when mm-hmm. she's healing or receiving heal, healing processes herself, she tends to see colors. Mm-hmm uh, different colors and so on, and, and she feels the connection with this. Mm-hmm. Then again, do you think Amadeus can help her potentiate or could it interfere? Okay, so to answer this question on a general um, thought, Vale, para contestaros esta, este, este, esta pregunta, pero de una manera genérica, una manera general. Whether you're doing healing work right now, or whether you're not, independientemente de que estéis trabajando la sanación o no, we're, we're always changing. estamos en constante cambio. We're always growing. Estamos en constante crecimiento. And when we're seeking something in particular, y cuando realmente estamos buscando algo, acechando algo, then our awareness expands more. Nuestro, nuestra conciencia se, se, abre más y empezamos a ver más. La intención es muy poderosa. Y especialmente cuando viene el corazón. Del corazón. So, uh, uh, again, remember, it's probably your soul that brought you here. Not your mind. <laughs> Eh, y recordad que probablemente ha sido vuestro, vuestro alma la que os ha traído aquí, no vuestro pensamiento. Claro, mi pensamiento este era que no. Para mí, ampliando un poco la pregunta, el color tiene, cada color tiene un significado en sanación. Ah. Entonces, conforme voy viéndolo o pues voy desde el corazón mm, generando un dolor, paso a esa persona. Pero últimamente me está ocurriendo algo más, que es que mantengo un diálogo con el color. Okay. Un segundo. ¿eh? ok, Okay, so basically she's saying in her case that uh, well lately she's seeing the colors and she's interacting with the colors, uh, but now she's starting to even speak to the colors. Oh, let me tell you something to to help. This is wonderful. Es maravilloso, dice. Let me tell you something that Alberto would say in his lectures. Dejadme deciros algo que Alberto hubiera dicho en sus conferencias. You have to understand he was a very powerful healer. Y debéis entender que era un poderosísimo sanador. People called him from all over the world. La asking, la gente lo llamaba desde todos los rincones del mundo para solicitar sus tratamientos o sus sanaciones. Um, Incluso médicos, realeza. Todos lo llamaban y querían, querían procesos de sanación con él. Cuando él vio a los guaraníes, los conoció, He's seen techniques all over the world. Había visto todas las técnicas, bueno, de todo en el mundo, ¿no? But you see, he was there in the 80s. Él estaba ahí en los 80. But he also had the vision and the understanding that this was to open to the world again. It was protected for thousands of years, over 6,000 years. These people have been working with this system. Aún así, en los 80 se dio cuenta de que esta, estas técnicas y esta, conexión tenía que volver al mundo después de 6.000 años que llevan practicándola ellos o teniéndola ahí cerrada, acotada. Y ahora era el momento de volver a abrir esto al mundo. De hecho, sacrificó su vida para traer esto al mundo.